Merci. Macron démission. demisio en entzun ziren Doniban eloitzunen jaka horiek deituriko manifestaldian. Macron presidenteak Frantzian debate nazionala abiatu berri duelarik, larun batean herri ekimeneko erreferenduma aldarrikatu dute. Tom Dubois manifestariak erraiten digun bezala. La grande revendication qu'on demande c'est qu'on mette le RIC en toute matière en place, le référendum d'initiative citoyenne, voilà. Herri ekimeneko erreferenduma plantan jarri. Les citoyens sont beaucoup plus concernés sur skispaz euh, en France. Herritarrak, euh, Frantzian gertatzen denarekin, zuzenean unkituago sentituko direla erratu. On veut Baurre ba, ikusia zen ibilbidea moldatu eta musikarekin eta kantuan ere bururatu zen manifestaldia Doni Baneloitzuneko geltoki parean.